Paf, emazteek diote planning familial eta bortizkerien kontrako talde feministek dei egiten dute iparaldeko autetxi eta elkargoko gidaritza batzordeari. Emazteekiko pareko eskatzen dute gidaritza batzordeko bulego eksekutiboan gutienez, mementuko eunta ebroita hemen sortzi hau zapesetarik amazazpi bakarrik emazteak dira, bulego eksekutiboan ogai autetxi izanen dira, hauen artean bederen erdia beraz emazteak izateak galdetzen dute. Konstituzioak behartzen duen parekotasuna aplikatua izan da adin azkenean. Parekotasunari buruz, bon, eh, iparaldean hainitz herritiki dira eta hainitz eh, hauzapez gizon ordean galdegina dugu parekatasuna. Ikusi dugularik uh, eh, etxega jaiauna uh, eh, eta bai uh, eh, Konsei de Developpement de Lakoa entzuna izan gira. Lehen gauza ejan dute honbeste gizon hautetsi, honbeste mazte, buleguan honbeste eta bar. Ejan nahi du bon, parekatasuna idei hori pasatua dela buruetan, baina orain nola praktikan ezagi, jakinean eh, ez dela eh, obligazione hori eh, herritiketan onbeste emazte, onbeste gizon, baina nahikeria politika politikoa izaiten alda. Horrez gain, elepak landuko dituen gaietan parekotasuna zeharkako logika bat izan dadin eskatzen dute, eta horretarako elkargoari lotua litzateken egitura berezi baten eratzea eskatzen dute, egoeraren azterketa, bortezkeriekiko estatistikak, misioak edo txostenak plantan emango lituzkenak. Organismoa zuzen zer izanen deniakin gabe inguruko adibideak eman dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoan emakunde Erakundea, Jean Krekelberg emazteak dioteko kidea. E, emakundea ipatu dugu, bon, uh, espero dut, uh, ipareskoa hainitz hau, ezagutzen dutela emakunde, eta eh, emakunde esperientzia luzea eta handia du, ordean interesgarria da. Hemen eh, izan da bakarrik bai honan eta lo izunen, baina ahunt timiduak dira. Gero bordele badugu herri bezala plagintza bat montatu dute herriko etxearen barnean, langireri buruz, oso interesgarkian gargia aipatzen duten burrasuen opoja, ama opoja, ordean guk piskat hori nahi ginuke izan dadin ipar eskoalerian guk lagunduko ditugu. Herritar bezala hor izain gira, feminista bezala hor izain gira. Baina hek dute gauzak antzat, antzarazi behar. Hek dira hautetxak gure langile dira Hordean behar dute lan bat eman guk laguntzaile gira, gure denbora liburan ari gira, eh, eh, ez ditugu podere guziak, podere bat badute eta gure langileak dira egin ezaten lana. Kolektiboak gutun bat bidali du gidaritza bat zordeari eta iparaldeko kontseiluei, Jean-René Etxegaraiekin ere bildu dira, orain ekintza konkretuen zain dira.